для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Ранціж паланея і пана Галінскія, стаялі перад ложкам, на якім валяўся мройны доктар у страшэннай разгубленасці. Пан лёднік, няхай ваша моць успомніць пра сваю прыгажуню жонку. Няўжо пан не хоча больш пабачыць яе? Мілым галаском прыгаварыла паланея. Доктар трохі памаўчаў, потым адказаў гэтак жабы Якова – Магчыма, ёй будзе лепей без такога мужа, як я. Вырвіч не верыў сваім вушам. Як ты можаш прадаць саламею? Яна ж цябе кахае. А што наконт лёсу аднаго маленькага хлопчыка? А? Наконт слова гонару? Пагрозна спытаў пана Галінскі. Доктар павольна сеў на ложку, скіраваў на пана Гірвасія холодны позірк. Такім, як я, не трэба мець ніякіх прыхільнасцяў і абавязкаў. Гэта замінае. І устаў. І дзяны абыякавы не тутэйшы. Дарэчы, Калі я вярнуся ў братства, куды мяне аднойчы прынялі, і дзе я прайшоў, так мала па дарозе ведаў, я сам змагу вырашаць чужыя лёсы. Увогуле, хутка надыдзе час, калі светам будуць кіраваць не звыродлівыя атожылкі манархічных дынастый, а навукоўцы і філосафы. Ах, ты, э, холоп паганы!» Пан Галінскі схапіўся за шаблю, але раптам усвядоміў, што не можа выцягнуць яе з похваў. Ён тузаў сваю верную зброю і абліваўся потам пад пільным цяжкім позіркам лёдніка. «Я мусіў прынізіцца перад вашым братам толькі таму, пана Галінскі, што быў недавукам» і адмовіўся карыстацца сваімі пэўнымі здольнасцямі. Гэта было не маё бяссілле, а мой выбар, роўным голасам прагаварыў доктар. Бутрым, бутрым, хопіць! У жаху закрычаў пранціш. Спыніся, падумай пра Саламею, пра Алесіка, пра мяне ўрэшце! Я і думаю, глуха прамовіў лёднік, зрабіўшы крок да дзвярэй. Вам усім лепей быць ад мяне падалей. Я нікуды цябе не пушчу. Зараз жа на коней і прэч з клятага горада. Пранціш паспрабаваў схапіць лёдніка за рукаў, але пад позіркам настаўніка не мог зрабіць і кроку. Паветра нібыта згусла, сціснула горла. Здаецца, гэта адчуў не толькі адзін студыёзус, таму што панна Паланея зноў завішчэла. Цяпер вырвыч ясна бачыў страшнае падабенства позіркаў лёдніка і прыёра манастыра святога Тамаша. Бывайце! Лёднік – рэзка развярнуўся і выйшаў. Адразу аднавілася вольнасць рухаў, але настрой быў самы адчайны. Thank you. Яны сядзелі за сталом, пілі гарбату з малаком па мясцовым звычаі і здавалася, нават гадзіннік на сцяне не цікае, а ўскрыквае. Я так і ведаў, што ён чараўнік. Як мы цяпер без доктара знойдзем пячору панства, паныла пытаўся пан Гервасій. Што ж, я буду за яго, уздыхнуў пранціш. Усе разлікі ён пакінуў, збольшага я ў ягоныя даследаванні пасвечаны. Калі вы дапаможаце ў розшуках, вы атрымаеце вялікую знагароду, пан Вырвіч, адразу падтрымала гераічны парыў студыёзуса панна Багінская. «Вас чакае бліскучая будучыня!» «На вастрыгі шаблі Германа Ватмана, ваша мосць!» – з'едліва спытаў пранціш. Панна Багінская пачырванела і пачала ў нечым запэўніваць, але пранціш не слухаў. «Пан Карль Радзівіл зробіць вас мечнікам!» са свайго боку дадаў пан Гервасі. І вы, пан Бжастоўскі, калі дапаможаце, таксама трапіце ў лік альбанчыкаў. З вас вырасце сапраўдны мужчына. Паланая, нягледзячы на трагічнасць становішча, не папусціла панасмешнічаць. Такі ж э, мужчына, як вы, пан Гервасі. А не хош! Я сам займуся вашым выхаваннем ваша мосць. Цяпер ужо і пранціш ледзь не зарагатаў. Не ведаю, якія вашыя далейшыя планы, літасцівыя панове, і ведаць не хачу. Але найлепей вы зробіце сабе і мне, калі на золку адсюль з'едзеце. Нервова прамовіў пан Вайда, які сядзеў, шчапіўшы рукі, не кранаючы свой кубак. «Не тое, каб я вас выганяў, але Я люблю тихае жыццё. Звык ведаеце да свайго маленькага э, шчасця. Э, я сказаў вам, што Мы баяліся ў часы навучання пана э, Габрыэлюся э, правітуса, але аднойчы мы пачалі гэтак жа пабойвацца свайго аднакурсніка ўтрамея лёдніка. І я вельмі паважаў яго за тое, што ён змог парваць з панам э, правітусам і тымі, хто за ім стаіць, бо лічылася, што ад іх сысці немагчыма. Але... Так и есть, видать. У дорогу выправіліся як раіў тамашоўскі доктар на золку яшчэ ў цемры і цішы але варта было выехаць з-за вароты дома іх перапынілі усё адбылося хутка спрактыкавана і пранціш зразумеў што з горада яны не выедуць ніколі проста знікнуць І лёднік, магчыма, ніколі не даведаецца пра іхні лёс, да і ці стане даведвацца. На развітанні пранціж схітрыўся усунуць пану вайду, які выйшаў іх праводзіць і стаяў пераляканы, як верабей пад лапай коткі, аркушык паперы пакінуты лёднікам, аркушык з накрэсленым імем Аляксандр. Перадайце бутрыму, расскажыце пра нас. Пан Вайда не дужа ахвотна ўзяў пасланне, і пранцішне быў упэўнены, што тамашоўскі доктар наважыцца рызыкнуць сваім спакоем дзеля чужынцаў. Але гэта была адзіная надзея. Таму што ў сутарэннях, у якія іх прывялі, для надзеі месца не прадугледжвалася. Цёмна, як у труне, смурод, холад, вільгаць. Напэўна, тут знік не адзін блюзнер, ды праціўнік волі усемагутнага прыёра. Музыка на пана Галінскі крычаў пра шляхецкія свае правы і патрабаваў трыбунальскага суда. У горадзе, які зачыніўся ад пошасці, законы не дзейнічалі. Вырвіч памятаў скупыя расповеды лёдніка пра норвы падчас эпідэмій. Прыйдуць да якога заможнага чалавека для агляду, Лекар непрыкметна натрэ яму руку ляпісам і вось табе. Чорныя плямы праява чумы. Не бараку ў карантін, а ягонае дабро рабуюць. І пашанцуе, калі ён сапраўды не захварэй альбо не атруцяць. А ў Лондане, па расповедах таго ж лёдніка падчас чумы лорд-мэр, выдаваў загад аб замыканні дамоў. Калі хто ў доме захварэе, то, На дзвярах малявалі пунцовы крыж і навешвалі замок. Ніхто не мог адсюль выйсці. Спецыяльна прыстаўляліся вартаўнікі, дзённы і начны, якія за гэтым сачылі. У доме маглі гарлаць, плакаць, маліць, пакуль усе не сціхалі. А што чакае паненку багінскую, калі выкрыюць яе маскарад – Вядома, пан Міхал Багінскі за сястру заступіцца, можа і войска сюды прыслаць, але скуль яму ведаць, куды падзелася ягоная няўрымслівая сястрыца. Усё спішуць на пошасць, трупы чумныя, ніхто не аглядае. Музыка добрае было ў цемры, яна вызваляла ад усіх умоўнасцяў. Пранціж прысеў бліжэй да панны і насмеліўся прыабняць яе. Не ты абставіны, каб цырымоніцца. Паланая перарывіста ўздыхнула і прыхінулася да беднага шляхціца спадняводдзя. Падобна турэмшчыкі вырашылі патрымаць вязняў у няведанні страху, Мінула двое сутак, збан смярдзючай вады і кавалак цвілога хлеба ўсё на што расшчодрыліся слаўныя тамашоўцы для сваіх гасцей. Нават расповед амерыканца пра ўсялякія заакіянскія цуды не ратавалі ад жуды. Але праз двое сутак на адных вадзеды хлебе сталася недабаек – Пан Гервасий дарэмна гарла ў замкнёныя дзверы пагрозы і абразы. Пранціж стараўся дагнаць думку, што іх тут проста забудуць, целы з'ядуць пацукі. Галёднік будзе заняты зусім іншым, што ж, магчыма, ён атрымае свайго шчасця. Хаця... Хотя... Хутчэй за ўсё зноў надыдзе момант горкага раскайвання і доктар пачне чытаць канон святому кіпрыяну. А пакуль гэты канон чытаў за яго пранціш. Няўжо Господь папусціць, каб бутрым пасля ўсіх перанесеных для выратавання душы пакутаў, зноў патрапіў у сеціва чарнакніжніцтва. Thank you. суткі святы франтасій ведае, дзень быў, ноч. У калідоры пачуліся крокі. Праз маленькае закратаванае вакенца у дзвярах паказаўся промень святла, сляпучы пасля суцэльнай цемры. Вязні ўскочылі, як маглі хутка, Вось забразгаў ключу замку, Паланая моцна ўхапіла пранціша за руку, аж паз ногцікі ўпіліся. Дзверы расчыніліся. З паходняй стаяў змрочны лёднік і раздражнёна пазіраў на былых таварышаў па падарожжы. «Вас на хвілю пакінуць нельга, то цмока няшчаснага заб'юць, то пацукоў у біскупскіх сутарэннях ганяюць і кінуў на падлогу тры шаблі. Пранціш з радасцю пазнаў свой гіпацэнтаўр. «Бярыце і бягом! Другі раз абдымацца са святым тамашом я не буду!» Пранціш ад радасці ледь не засмяяўся – бо трымлёднік ягоны былы слуга, з'едлівы прафесор і самы мужны чалавек на свеце, настаўнік, куплены за шэлях, вярнуўся. Менавіта тым, якім ён так пранцішу патрэбны. Вартавыя моцна спалі, паклаўшы галовы на стол, дзе падобна толькі што гулялі ў косткі, неадменна справа бутрыма. Панна Паланея не пасаромілася ухапіць са стала кавалак булкі на хаду учапілася ў яго зубамі. На вуліцы была ноч, і коні, і воля, якая зусім спраўдзілася, калі іх усёткі выпусцілі з горада. Яны гналі коней, забыўшыся на голад і стому, спыніліся толькі як зусім развіднела калі ўсе спешыліся, лёднік абвёў вачыма насцярожаныя твары спадарожнікаў. Што? Усё ў сіле. Еду туды, дзе зязюлі не куваюць. Знаходжу пячору, у якой немаведама што, але дужа патрэбны вялікім панам. Падставляю спіну пад бізун пана Галінскага. Жыццё нядоўгае, але насычанае. Што ў параўнанні з гэтым сто гадоў у раскошы, у ладзе і цікавых доследах, якія мне абяцаў адзін дужа прагрэсіўны паляўнічы на ведзьмаў? Знаёмая з'едлівая іронія. Бутрым, бутрым! Францішня вытрымаў, кінуўся да свайго прафесара, абняў, ажно ўсхліпнуў ад радасці – Дякую вам, пан лёднік, з некаторай няёмкасцю прамовіла паланея. Дарэчы, павінна сказаць, у голасе панны Багінскай загучалі какетлівыя ноткі. Пры двары вы б мелі вялікі поспех. У нас страшэнна любяць такіх вось містычных асобаў з незвычайнымі здольнасцямі. Калі яшчэ распусціць чуткі, што вы паходзіце ад егіпецкіх жрацоў, лёднік толькі скрывіўся, як журавін жменю глынуўшы. А пан Гервасія Галінскі гневна заявіў, што заўсёды ведаў лёднік, чарадзей і ворах манархіі. Але, магчыма, ён усё-ткі дазволіць пану доктару выйсці супраць сябе на шляхецкі двубой. Музыка Лёднік і пранціж з Нептунам знаёміліся. Мора пахне не рыбай, не йодам, не гнілымі водарасцямі, новымі манетамі, як сцвярджаюць купцы, якія прыязджаюць у вольнае партовае места. Мора пахне не невядомасцю, ад якой салодкай трывожна шчыміць у грудях і апановывае туга па далёкіх краінах і жах перад халоднай зялёна-шэрай бездадню, у якой жывуць сваім неверагодным жыццём гіганцкія пачвары, халодныя і склізкія. Гэта ўлетку, калі аблокі падобныя да бяскрыўдных беленькіх авечачак, марская глыбіня сіняя, блакітная, празрыстая. А ў лістападзе, калі хмары нагадваюць прывідных цмокаў і не кожны карабель наважыцца падставіць ветразі мокраму салюнаму ветру, смерць выглядае зялёна-шэрай, а часам яна і колеру атраманту. Цяпер хвалі былі сталёвага, сярдзітага адцення. Гданьскія караблі з аголенымі мачтамі ціснуліся да прычалу, іх ветразі, здавалася, скурчыліся ад холаду, як пялёсткі. Велізарны грузавы кран па мянушцы журавель на ўзбярэжны прастойваў без працы нават, чайцы перасталі гарлаць. Мора білася аб камень, як угневанае сэрца. Пан Гервасі і панна Паланея з гэтай нагоды не дужа нерваваліся, бо лепей было ім зараз не выправляцца ў шлях. Або два перхалі, як рагачоўскія бабы ў царкве, калі жадаюць вылечыць ад кашлю авечак. На сыне шляхетна пачырванелі вочы, слязіліся – Тое, што лёднік прымушаў кожную гадзіну піць карысны лекавы адвар, не бяда. Кепска, што доктар пры гэтым гаворыць і што напісана на ягоным твары. А напісана няўхвальнае. Паны, дзеці горкія, разбэшчаныя і неразумныя. Ладна, каб застудзіліся, на зямлі начуючы, у непагадзь блукаючы, а то дарваліся палацавыя пістуны да італьянскіх лёдаў, і адзін перад адным налягалі з срэбнымі лыжачкамі. Модная страва! Што за бальбі з лёдаў, з фісташкамі, цытрынай, цынамонам. У выніку у горле болькі, у носе вада – Дом на длугім таргу, дзе паны пасяліліся, быў варты магнатаў. Лёкае ў напудраных парыках, парцаляна, італьянскія карціны ясна ў мясцовых банкіраў і для багінскіх, і для радзівілаў меліся рахункі. Пранціж знова чуваў сябе не на сваім шастку. Лёднік бурчэў, што нічога не рабленне для мыслячага чалавека горш за ржу механізме. Сам пабег па мясцовых навукоўцах і ад дыспутаў, у якіх вучоныя мужы з дапамогай вытанчаных дэфініцый раскатвалі адзін аднаго таненька, як цеста на налісні кажно, расцвітаў, як ешпанская ружа. Выкупіў для чагосьці на апошнія грошы атлас знакамітага гданьскага астранома Яна Гівелія з узор'ямі, прыгожы, вядома. Але куды такую таміну валачы за мора? Вырвіч аддаваў перавагу іншаму вынаходніцтву пана Гівелія, цудоўнаму моцнаму піву, якое называлася ў гонар вучонага пана – Так і мусіць дасведчаны чалавек жыць, зарабляць на жыццё, варачы піва, а ў вольны час назіраць зоры. Сам вырвіч па дажджліва ветранай дарозе ў карчомку толькі са зласлівай радасцю паглядаў на каменныя выявы, якія ўпрыгожвалі фрыз суседняга дома, называнага львіным замкам. Фігурыстыя дамы, Граматыка, арыфметыка, рыторыка і геаметрыя болей не схопяць за вуха і не пацягнуць на асліную лаўку. Хай сабе мокнуць пад восеньскай залевай. Пан Гервасій на дзіване лекаваўся гарэліцай, на пачатку, вядома, заваліўся ў рэстарацыю пад ласосем, пакаштаваў знакамітай залатой вады гарэлкі з дадаткам сусальнага золата, трохі посуду пабіў. Але як застудзіўся, Валяўся сабе на канапе нешта запісваў зялёны нататнічак, дый паўтараў пану палонію Бжастоўскаму наконт таго, што той павінен выхоўваць у сабе мужнасць і надта падобны да дзеўкі. Каб быў гэта хто іншы, а не амерыканец, вырвіч западозрыў бы, што пан, раскрыў сапраўдную сутнасць хлапчыскі бжастоўскага. Панна Багінска нават э, стамілася аджартовацца, часам проста шчаплялася з панам Галінскім, як лёднік на дыспуце з менш прагрэсіўнымі калегамі, і іхнія сваркі пранцішат дужа радавалі, бо на яго самога панна Багінская асабліва ўвагі не звяртала – Хоць пранцішы так і гэтак намагаўся завязаць размову, намякнуць, што не можа забыцца на абдойму тамашоўскай вязніцы ды пацалункі ў доме за дамініканскім касцёлам, няхай і з прыцмакам атруты. Але князёў на ўсім выглядам паказвала, што для яе гэта не значыла нічога. Гэта каралевы адну доты дапускаюць да інтымных жартаў блазнаў ды лёкаюў, Панна знайшла іншую цацку, чаплялася да доктара, як дзядоўнік за крысо, з просьбай паказаць яшчэ што-небудзь гэткае. А прадметы пан доктар можа рухаць, а рабіцца нябачным. Майстэрствам адводзіць вочы, авалодваюць жа нават вясковыя ведзьмакі, а як э, выглядае э, філасофскі камень. А ці праўда, што пан лёднік яго знайшоў? А як наконт сувязі з сельфідай? Калі ж гаворка заходзіла пра прадказанні і гараскопы, ну не будзе гэта вялікім грахом, дарагі пан Баўтрамей, скласці маленечкі такі гараскопчык для адной добрай высакароднай асобы. Лёднік сціскаў зубы і рапіраваўся, як гараскопчык. Генрых Валуа з польскага трона. Маўчкі і раптоўна. Музыка шановныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіновскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя